Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվան նորությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 20 անգամ։ ԼՂՀ նախագահի հրամանագրով Կարեն Ուլուբաբյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ ԼՂՀ նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել Գլեդիս Բերեջիկլյանին։ Արցախի վարչապետը Գերմանիայի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասի հայ համայնքի հոգևոր հովիվ Տեր Տիրատուր քահանա Սարդարյանին է հանձնել կառավարության շնորհակալագիր։ ԼՂՀ ոստիկանությունում ամփոփվել է ֆինանսատնտեսական վարչության 2016 թվականի ծառայողական գործունեությունը։ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը մտադիր է կազմակերպել մայրաքաղաքի դիմագծին նվիրված ցուցահանդեսներ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հունվարի 23-ին եւ լույս 24-ի գիշերը Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 20 անգամ, որի ընթացքում հիմնականում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 210 կրակոց։ Շփման գծի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ եւ հաստոցավոր ավտոմատնարականետ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հունվարի 23-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար ԼՂՀ պաշտպանության բանակի N զորամասի զինծառայող Կարեն Ուլբաբյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հունվարի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Սեսուլան գյուղի հյուսիս-արևմուտքում։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ավստրալիայի Նոր հարավային Ուելս նահանգի վարչապետ Տիկին Գլեդիս Բերեջիկլյանին։ Ուղերձում ասված է. «Հարգարժան Տիկին Բերեջիկլյան, Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Ավստրալիայի նոր հարավային Ուելս նահանգի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Վստահ եմ, որ ձեր գիտելիքներն ու հարուստ փորձը լավագույնս կծառայեն ի բարօրություն նահանգի բնակչության։ Նոր հարավային Ուելսը առաջատար դերակատարություն ունենալով Ավստրալիայի տնտեսական ու քաղաքական կյանքում հայտնի է նաև որպես մի երկրամաս, որտեղ մշտապես կարևորել են ժողովրդերի ազատությունն ու իրավահավասարությունը, մարդու իրավունքներն ու համընդհանուր ժողովրդավարական արժեքները։ Այդ իրողության վար արտահայտությունն է նաև 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ին նահանգի օրեսդիր մարմնի կողմից ԼՂՀ անկախության եւ նրա բնակչության ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը։ Լիահույս եմ, որ ձեր պաշտոնավարման ընթացքում նոր շունչ ու բովանդակություն կհաղորդվի Արցախի եւ Նոր Հարավային Ուելսի միջև բարեկամական կապերին, նպաստելով փոխշահավետ համագործակցության հաստատմանը։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում քաջարողջություն ու մեծագույն հաջողություններ ձեր առաքելության իրականացման ճանապարհին։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հունվարի 23-ին ընդունել է Գերմանիայի Բադեն-Վյուրտեմբերգ երկրամասի հայ համայնքի հոգևոր հովիվ Տեր Տիրատուր Քահանա Սարդարյանին։ Վարչապետը բարձր է գնահատել հայ համայնքի ցավալած ազգանպաստ գործունեությունը եւ շնորհակալություն հայտնել Արցախին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ապրիլյան դժվար օրերին միշտ զգացել ենք Սփյուռքի մեր հայրենակիցների աջակցությունը։ Այդ օգնությունը լոկ սոցիալական խնդիրների լուծում չէր, այն առավել եւս հոգեբանական մեծ աջակցություն էր ողջ Արցախահայության համար։ Նշել է կառավարության ղեկավարը եւ Տեր Տիրատուր Քահանա Սարդարյանին հանձնել կառավարության շնորհակալագիրը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Տեր Տիրատուրը վարչապետին ներկայացրել է իրենց առաքելության մասին եւ հավելել, որ Արցախի անապահով ընտանիքներին համանքի կողմից ցուցաբերվող աջակցությունը շարունակական է լինելու։ Հանդիպանը ներկայային աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը եւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Լևոն Գրիգորյանը։ Նախորդին ԼՂ ոստիկանությունում ամփոփվել է ֆինանսատնտեսական վարչության 2016 թվականի ծառայողական գործունեությունը։ Հիմնական զեկույցով հանդես եկել ֆինանսատնտեսական վարչության պետ ոստիկանության գնդապետ Նվեր Թովմասյանը։ Ըստ զեկուցողի ֆինանսատնտեսական վարչության կողմից կատարվել են բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները, ապահովել է ոստիկանության ֆինանսական գործունեության հետ կապված հրամանների, հրահանգների, վիճակագրական հաշվետվությունների կատարումն ու ոստիկանության գույքի եւ ընդհանուր նյութաֆինանսական ռեսուրսների պահպանության վիճակը։ ԼՂՀ ոստիկանության պետը կարևորելով ոստիկանության գույքի այդվում տրանսպորտային միջոցների խնամքով շահագործման առաջնահերթությունը, պահանջեց ավելի հոգատար լինել ունեցվածքը պահպանելու հարցում եւ ապահովել ինչպես գույքի, այնպես էլ ոստիկանության սպառազինության մանրակրկիտ հաշվառումը։ Դուք լսում եք լուրեր ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը 2017-ին նոր ծրագրերի շարքում մտադիր է կազմակերպել մայրաքաղաքի դիմագծին նվիրված ցուցահանդեսներ։ Այս մասին տեղեկացրել է նախարար Նարինե Աղաբալյանը 3 հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ 19-րդ դարի սկզբին Կարկարգետի ձախ վտակի վարարակնի ափին ստեղծվեց վարարական գյուղը։ Նույն վայրում այսօր Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտն է, որը որպես քաղաքային բնակավայր հայտնի է 1847 թվականից։ Ստեփանակերտի կառուցման եւ նախագծային առաջին պլանը կազմվել է 1926 թվականին Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից։ Քաղաքի կառուցապատման երկրորդ եւ երրորդ նախագծերը կազմվել են 1938 եւ 1968 թվականներին Սլոբոդյանիկի եւ Դադաշյանի Սարգսյանի կողմից։ Այդ նախագծերում պահպանվել է Թամանյանի նախագծած կառուցվածքը։ Խորհրդային տարիներին առանձնապես փոփոխությունների չի ենթարկվել Արցախի սիրտ ամենից առաջ այն պատճառով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ամեն կերպ խոչընդոտել են հայկական բնակավայրերի զարգացմանը։ Անկախացումից հետո Ստեփանակերտը արմատական փոփոխությունների է ենթարկվել։ Նոր թաղամասեր, բնակելի ու հասարակական նշանակության շենքեր ու շինություններ, զբոսանքի ու ժամանցի վայրեր։ Ցավոք, նոր շենքերն ու կառույցները ավելի հաճ հաճախ իրենց գոյությունը հաստատեցին քաղաքի կենսագրության ու պատմության դրոշմը կրող հին շենքերի տեղը։ Այս ենթատեքստում հարց է առաջանում մշակույթի նախարարության մայրաքաղաքի հին տեսքին նվիրված ցուցահանդեսներ կազմակերպելու ծրագրի վերաբերյալ։ Դա մշտական ցուցադրություն է լինել։ Ինչի մասին եք կարող խոսել։ Ես եմ բանակի պահպանման ենթատեքստը, որովհետև շենքերի իմաստը արդեն վերացված է, մնացել են հատուկ դեպքերը։ Շինություններ, որոնց ճակատագիրը եւս անհայտ է։ Ստեփանակերտում իհարկե հին շենքերի զգալի մասը վնասվել է կամ ցավոք չկա, բայց կան նաև շենքեր, շինություններ, որոնք հնարավոր է պահպանել եւ Թումանյան փողոցի վրա մասնավորապես, եթե նկատել եք կանոնիստ կանհատներ, որոնք իրենք իրենց նախաձեռնությամբ են ավելի տեսանելի դարձրել այդ դիմագիծը վերականգնել եւ մենք նպատակն է տեսանելի դարձնել այդ միջավայրը Նարինե Աղաբալյանը ցուցահանդեսների հիմնական նպատակը համարում է քաղաքացիների մոտ հնությունների հանդեպ պատշաճ վերաբերմունք առաջացնելը։ Մինչև որ մարդ չպատկերացնի, ինչպիսի միջավայր է եղել, երբևէ իր մոտ այդ վերաբերմունքը չի ձևավորվելու, երբևէ ինքը շահագրգիռ չի լինելու այդ ժառանգությունը պահելու հարցում։ Նման նախաձեռնություն նախարարությունը նախատեսում են նաև Շուշայի համար ուսուցողական զբոսանքների միջոցով Շուշեցի երեխաների մոտ հնությունները գնահատելու մշակույթի ձևավորում։ Հենց իրենց առաջարկել, որ เป զի գնան շրջան եւ Շուշայում ինչքան հին բան կա, ասենք սկսած շենքից, բոլորը նկարեն որպեսզի այդ կերպ նաև այդ վերաբերմունքը ձևավորվի այդ դաստիարակությունը լինի, որովհետև եթե նա նկատի եւ հասկանա, որ դա իրենից արժեք է ներկայացնում, վաղը համապատասխան վերաբերմունքն է լինելու այդ արժեքների հանդեպ։ Ինչ լուսանկարներ տեղ կգտնես Ստեփանակերտի հին տեսքի մասին նախատեսվող ցուցահանդեսում կարելի է մտովին պատկերացնել, դրանց շարքում տեսնելով նաև մի քանի շենք, որոնց ճակատագիրն այսօր արդեն կասկածի տակ է։ Իդեպ ավելորդ չի նշել, որ Մարիա քաղաքն առ այսօր ունի գլխավոր հատակագից։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի մասնագետները հաճախ են այցելում Արցախ եւ հիվանդներին տեղում ցուցաբերում բժշկական օգնություն։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Խորհրդատվություն անհրաժեշտության դեպքում վիրահատություն Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի մասնագետները այս անգամ այցելել են մանկական բժշկական հիվանդանոց, օրթոպեդ, վնասվածքաբան, նյարդաբան, կիտ կոկորտ ականջաբան մասնագետներով։ Տեղի բժիշկների կողմից նախորդ պատրաստվել են բավականին մեծ թվով հիվանդներ։ Արդյունքում կատարվել է 5 վիրահատություն քիթ կոկորտական ջավանի կողմից, 1 վիրահատություն ընդհանուր վիրաբույժի կողմից։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի տնօրեն Նիկոլայ Դալակյանի խոսքով Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնը հանդիսանալով Երևանի քաղաքապետարանի Փակբաժնետական ընկերություն իրեն մասնակցությունն է ցուցաբերել նաև քաղաքապետի եւ ամբողջ իրեն մեծ դելեգացիայի կազմում գալով Արցախ եւ շարունակական այդ ուժանդակությունը Արցախի բժշկությանը մանկական ծառայությունների ուղղությամբ կատարելու առումով այս անգամ մենք եկել ենք մի քանի մասնագետների հետ քիրկոկորտ վիրաբույժ, մանկական նյարդաբան եւ ընդհանուր վիրաբուժական բաժամուկի վարիչի հետ եւ բնականաբար ունենք այստեղ տրավմատոլոգ, օրտոպեդ, որը նախկինում աշխատել է Ղարաբաղում, Ադամյան Աշոտը, բայց որը վերջի մի քանի տարիներ է աշխատում է Սուրբ Աստված համար բժշկական կենտրոնում, երեք արդեն ինքը վիրահատել է, այսօր էլ շարունակական այդ գործընթացը գնալու է, երկու վիրահատությունն էլ տրավմատոլոգիական է նախատեսված։ Այս անգամ այցը գրում է մի այլ կարևոր նպատակ, այն է թոքային վիրաբուժության զարգացման ուղղությամբ անցկացնել դասընթացներ։ Եկել ենք այստեղ նաև նպատակ ունենալով թոքային վիրաբուժություն ուղղությամբ զարգացնել, որտեվ այստեղ կա բրոնխոսկոպ եւ ֆիբրո եւ կոշտ, որը շատ քիչ է օգտագործվում եւ շատ դեպքերում թե դիագնոստիկ, թե բուժական առումով թոքային վիրաբուժության մեջ կիրառվող այդ բրոնխոսկոպիան մենք մտադիր ենք ավելի ակտիվ ներդնել այստեղ սովորացնելով թե բժիշկներին տեխնիկական կողմերը մենք նորից կքննարկենք, տրեյնինգ կանենք, բայց հիվանդի վրա նկատունեմ արդեն որ որպեսզի հմտությունները հղկենք։ Ինչ վերաբերում է սարքավորումներին, Նիկոլայ Դալակյանը նշեց. Սարքավորումը կա, մնում է հմտությունները, իսկ ամբողջ Հայաստանից եւ նաեւ Արցախից, Ջավախից այդ բոլոր հիվանդները, որ գրվում են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կլինիկա եւ մենք այդ մեծ հոսքի վրա կարող ենք շատ արագ հմտացնել մասնագետներ են։ Այսօր այդ առումով մենք փորձում ենք ամեն մի հնարավոր տարբերակ կիրառել եւ դա շատ կարեւոր է, որտեղ նամանավանդ այդ շնչողիների, օտար մարմինների դեպքում ճակատագրական կարող է լինի մի քանի րոպե, չեմ ասում ժամը եւ բնական հասցնել Ղարաբաղից Երևան։ Սա այն անհետաձգելի սիտուացիաներից է, որը մաքսիմալ պետք է արագ եւ տեղում կարողանան փրկենքեն։ Նշենք, որ այցը կունենա շարունակական բնույթ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԵՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարշկը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակը։ Քննարկվել է նաև 2016-ի դեկտեմբերի 29-ին Հայաստանի տարածք դիվերսիոն ներթափանցման ժամանակ զոհված ադրբեջանցի զինծառայողի Դին հայրենիք վերադարձնելու հարցը։ Այսօր Մոսկվայում կկայանա Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Նախարարները քննարկելու են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունների հիման վրա։ Հիշեցնենք, որ համաձայնությունները նախատեսում են միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ստեղծում ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչի թիմի օնլայնման հնարավորություն։ Սակայն Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում է հրաժարվել դրանք իրականացնելուց։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունտը ցավում է, որ վեհաժողովին չի հաջողվել հաջողության հասնել տարածաշրջանային հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Բացելով հաջողովի ձմեռային նստաշրջանը Ագրամոտը նշել է, որ ցավոք իրենց չի հաջողվել հաջողության հասնել Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներում արկա հակամարտությունների կարգավորման գործում։ Այս համատեքստում նա հիշատակել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը ու իրավիճակը Ուկրաինայում։ 2016-ի ապրիլին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու շփման գծում բռնության վտանգավոր էսկալացիա է գրանցվել։ Իրավիճակը դեռ մնում է պայթունավտանգ, ասել է նա։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար վեհաժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը հունվարի 23-ին վերընտրվել է վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Երեկ նա վեհաժողովում խոսել է Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված վերջին ռազմական ոտնձգության մասին։ Իր ելույթում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակը եվրոպացի падգամավորներին հիշեցրել է անցյալ տարի ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի ոչ երկնքով Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված ագրեսիայի, ինչպես նաև Հայաստանի հետ սահմանին տեղի ունեցած վերջին ռազմական ոտնձգության մասին, որը դատապարտվեց միջազգային հանրության կողմից, եւ չնայած դրան Հայաստանը չի հեռացել իր ժողովրդավարական ուղուց եւ հավատարիմ է մնացել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղակարգավորմանը։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը Ստրասբուրգում հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների եւ իրավունքի գերակայության գլխավոր տնօրինության գլխավոր տնօրեն Ֆիլիպ Բուայային։ Հանդիպանը քննարկվել է նաեւ Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձնման հարցը։ Արման Թաթոյանը մասնավորապես նշել է, որ նրա արտահանձնման որոշումը ունի քաղաքական բնույթ, ուղղակիորեն վտանգում է խոսքի ազատությունը եւ անթույլատրելի նախադեպ ստեղծելու փորձը։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի այս դեպքը շատ ավելի է արդիական դարձնում այն, որ պետք է ակտիվանան այցերը Արցախ ու Արցախի օմբուդսմենի եւ քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը միջազգային գործընթացներին։ Պաշտպանը Ֆիլիպ Բուայային է հանձնել նաև 2016 թվականի դեկտեմբերի վերջին եւ 2017 թվականի հունվարի սկզբին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Չինարի գյուղը զինված հարձակման ենթարկելու արդյունքների վերաբերյալ զեկույցը մարզասերների համար։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանի հանձնարարականով միջոցներ են ձեռնարկվում խաղային մարզաձևերի երիտասարդների եւ պատանիների 2017 թվականի Հայաստանի առաջնությունները ըստ հնարավորության Լեռնային Ղարաբաղում անցկացնելու ուղղությամբ։ Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել պայմանները, քննարկել բոլոր հնարավորությունները խաղային մարզաձևերից մի քանիսի Հայաստանի առաջնությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անցկացնելու համար, այդ առաջնությունները նվիրելով Արցախի անկախության 25-ամյակին, ասել է Ռոստոմյանը։ Նախարարը հանձնարարել է նաև ԼՂՀ-ում կազմակերպել ատլետիկա, բռնցքամարտ, ծանրամարտ, ըմբշամարտ մարզաձևերի մարզիչների սեմինար խորհրդակցություններ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3-ից 8 աստիճան տաքություն։